Falënderojmë Allahun e Madhruar tebareke ve teala dhe bijmë salavat pejgamberit sallallahu taala alaihi wasallam. Dhe mbi shokët e tij besnik dhe me të gjithë ata të cilët i ndjekin dhe trasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Amin. Pra ky salavat dhe ky selam i përket krejt muslimanëve edhe neve alhamdulillah. Ne lutemi dhe po çojmë salavat atyre të cilët kanë qenë para neve kanë shkuar po do të vinë gjenerata me emrin Allahut të cilët edhe ata na çojnë neve salavat me emrin Allahut do të vinë gjenerata të cilët do të bëjnë dua për neve e ne jemi harruar tanimë nga kjo dynja Por duatë e tyne që vijnë pas neve, na vijnë neve, na shkojnë, sikurse duatë tona që ju shkojnë atyne që kanë qenë para neve që kanë vdekur. A e shef se si lidhet Islami se si e lidh njeriun me njeri, gjeneratën me gjeneratë, vllanë me vlla. I lidh. Ata të cilët kanë shkuar dhe ne lutemi për ta, Dhe bëjmë dua për ta në përgjithësi, pa emna shumë herë, nuk i kemi njoftur. As kemi pas lidhje familjare me ta. Por kemi pas lidhje të imanit. Dhe për kontributin që e kanë dhanë. Që e kanë rujt këtë din. E kanë përhap këtë din. Janë bo shkak me na sjell neve këtë din. Deri te ne, ne lutemi dhe bëjmë dua për ta. Edhe për neve me emrin e Allahut azze ue xhel, do të ketë njerëz të cilët do të bëjnë dua për neve. Për atë arsye ia vlen shumë që të punojmë për këtë din të Allahut, që gjeneratën të cilën e kemi marrë mësipër me e edukuar, Ta edukojmë dhe ta lojna më mirë sesa e kemi gjetur. Kjo është shumë me rëndësi të nderuar vëllezër dhe motra. Ne këtë islam e kemi gjetë, qysh e kemi gjetë. Dikush që është ma i vjetër, E ka nxanë islami në kohën e komunistave, shumë i shtrëngum dhe i randë. Dikush e ka nxanë ma vonë, deri te sot këtë kohë që e përjetojmë. Në të gjitha kohërat ka vrejtje, shumë, te muslimant, ka vrejtje n'praktikim të islamit, ka edhe sene të mira, por ka edhe vend me kritiku. dhe hapësirë me përmirësu, por është shumë e rëndësi qysh do t'jav lojmë tjerëve që vinë mas neve këtë islam. Qysh na me ia lon djelve tonë këtë islam, bijve tonë. A krejt qashtu si e kemi gjetur, apo duhet me bo ndryshime, e jo me ndryshu dinin, por me ndryshu praktikimin Ton në këtë din. Me dash dinin ma shumë, e me punu ma shumë, e me jetu me din ma shumë. Pra duhet të jetojm me islam. Për shambull, pa hup prej kërkush, shumë prej pleqve tonë, ata që na kanë vdekë, Allahu i pastë mëshiruar ja Rabbel Alemin Amin Po ata që janë gjallë Zoti i rujt Amin E jav shtoft jetën dhe bereqetin në jetë Amin Shumica e tyre kanë praktikuar islamin bajagi mirë Po domethonë bajagi mirë i kanë rujt farzet e zotit Agjërimin s'e kanë prish kurrë Shumë prej tyre edhe namazin s'e kanë huq asnjëherë Alkool s'kan pi n'komunizëm kurrë, mish derri s'kan hëngër kurrë, i kanë rujt farzet e dinit. Qeky numërohet gjihad i madhë. Sot e ma lehtë me u falë. Edhe ma lehtë me agjeru. N'kohë t'komunistave ka qenë ma vështirë. E mos t'i përmendi tash, mos të marrë kohë se po ec koha. Ka qenë ma vështirë, se duhet me u mshef, tanë me kujtu qysh me u mshef. Ndërsa sot me t'u tek del midis semaforave falesh. Kujton hallka që dal me nal kerret aty, midis semaforave. Ça t'ka me të bo, s'ka kush ça t'bon. Veç pse pengon kerret. Ma herët ka qenë ndryshe. Mirëpo qeta pleq tonë. Po du me sjell në krahasim me islamin që kemi gjet edhe islamin që do t'jav lojmë djemve ton. Allahu Me bo punë të mira ata. Salavat mbi neve dhe me këna me na kënu neve dua, rahmet. E me bo dua për neve. E, qata pleq, pra po tham Allahu i pastë mëshiru që kanë vdek. Përmi 90% prej tyne, kanë vdek, apo kur kanë vdek, familjet i kanë lanë shkret mo. Thuj n'dash ma but Për vete e kanë majt qat islam O falë Ka agjiru S'i ka dhonë krah komunizmit e tjera Por bijt e vet në shahadet Në salavat, në elhamdulillah Në kulhuvallah mësu s'ja ka Për atë arsye gjen plët Djem tri se di kanë bo 40 vjet E 50 vjet Ka qef tash me fal, se i sheh shokë që falen, por problemi është s'e ka mësu baba kurrnjëherë me fal. Po mirë baba plak ju t'ja fal, baba jem, a, se ka dash dinin aj. Ça do me thënë? E ka dash dinin shumë? E ka dash dinin shumë? E dine dhe për dash dhe për veti, a do t'ju mësu evlatve dhe të tjere, por po në radhë t'parë evlatve. S'e kanë kry këtë emanet. S'e kanë kry. Unë njoh raste shumë, ju edhe ma shumë se unë nashta, që edhe bijt edhe bija të hoxhallarëve nuk din me falë namaz. Hoxhallarëve të mëdhaj, vallahi nuk din me falë namaz. Me be për t'madh nuk din. Edhe thot ça me bë, nuk di me fal se isha fal. La ilaha illa Allah. Muhammedur Rasulullah, baba yt e ka pas emrin hoxhë, a me shkollë pak, a me shkollë shumë, Ai veti i ka thënë hoxhë edhe mileti i kanë thënë mulla filan, hoxha filan ka fal taravi, ka dhon kapak nashta ders, po për veti namazin e ka fal. Edhe në qat mejtep që ka mësu, a ka mësu e se do të m'ja mësu tjerëve namazin. Pra na ka ardhur një gjeneratë në kësi hapa, na ka ardhur një gjeneratë e plotë Tash kanë met pa din. Fenë e dojnë, por nuk di namaz. Dhe unë jam shumë i bindur, po flasim në Kosovë ma shumë, në Maqedoni ma ndryshe. Ma ndryshe është atje pak, në Shqipni ma shkret, se te na hala mo, por në Kosovë, sot n'dash, pas me marrë me përqindje, ka burra, s'po thom djem t'ri mo, Po burra edhe ata tash kanë bo te pesëdhetat, kanë hyrë ka blesh një përpjetje kanë mësye, kanë qef me fal. Por vallahi nuk din. Profesora janë bë, doktora shkenca janë bë, por baballarët e tyre deri sa di kanë marrë në qafë. Le të thotë dikush që nuk ka qështu. A unë nuk po du po me kesh ata. Por po du me thanë se islami nuk âsht ka kuptu qysh duhet. Sheh, bre, bât njeri fetar, fal pesë kohët namaz, 20 vjetë, 30 vjetë, 40 vjetë, një kohë namaz nuk i ikë. Mashallah, për mrekulli. Kqyre gruen e tina që ka flejt n'një shtrat me të e ka maru gjithë ata fmi, nuk e ka msu gruen e vet me falë namaz. Qysh me tha ti la ilahe illallah. Gruen tane që flenë me ty t'i ka bâ fminë gruja. Nuk ja ke, nuk e ke mësu gruan me fal namaz. Gruaja thotë jo s'di me u falë unë. Baba s'm ka mësu, ky njeri s'm ka mësue, s'di o plak, nuk di namaz, pasha Zotin para dy muja s'e di sa bëhet që ka dek baba mu Allahu e pastë mëshiruar Allahumme amin inshallah në qershor, fund qershor, tash âsht dy muj, po Allah xhenet edhe n'kujtohet në xhami kam marrë me falë xhumanë në katun se unë fali n'Prishtinë O kujtova, kujtova, thash tu ka xhemat shumë. Ka xhemat, ka në rrugë m'pa nji, t'pa, t'pa, flas për namaz. S'di çka me folë, thash po po flas për namaz. Edhe kam folë për namaz, pasha madh, u ni se edhe jashtë, i lshun edhe jashtë, edhe afër shpisë teme. Edhe janë dalë gratë tana që kanë qenë, thonë atë, i kanë çelë dritaret edhe po m'ngojnë mu kah po flas unë në hutbe për namaz. Pastaj po më tregojnë gratë e vjetra t'mahallës, plaka, kajnë lot vadë ju shkojnë. Se nuk din me qitë kryet në sexhde, nuk din. S'e ka msu kërkush. S'e ka msu. E dikush do të përgjigjet për qat gru, E për qat burrë, pse s'e ka mësu namaz? Edhe ai përgjigjet vet. Po dhe dikush ka me u përgjigj. Po. Ky din vllazni është për vete, po është për vete me ja nis, pika, pika e parë. Ama nuk nalet te ti. Te ti nis, e ku nalet? Sa t'mujsh me ec ma larg. Dikush s'munet ma shumë po një grue e msen namaz. Po dikush mos edhe për ni grue s'. Plot ka që e msu prej grave namaz, elhamdulillah. Pra ky islam fillon te ti, por nuk nalet te ti. Nuk nalet. Pra mos mujsh, kjo shkon me aftësi, me kaçik thotë populli, çdo sen shkon me takat, me kaçik. Dikush ka kaçik, ka takat, me mësu veç gruen e vet, apo gruja burrin. E tani qajo grue msen edhe fmin, a ka bo punë t'mdha jo. Elhamdulilah Apo të kundërtën burrë Mëson gru me falë namaz Edhe mëson thminë S'munet ma shumë Njeri këtu nuk guxon me ra Nuk guxon është marre Pej Allahu Dhe është mëkat Me hi thmija në moshën madhore Që besa edhe i marton thminë E hale s'e ke mësu fëmijëve me i fal dy reqate sabah, e katër drekë farz, e katër iqini dhe tri aksham dhe katër jaci, e çfarë borxhi ke kry ti ndaj fëmijut tan, kurrfare hiç. Veç që ke dhonë me hongër e me pi. Veç që ke dhonë me hongër e pi, sen tjetër emanet ndaj evladit tan kry s'ki. Pra, me lidhë me ata që thash më herët. E kemi gjetë këtë islam që kemi gjetë. Edhe për nga ana e praktikimit, që tash po kem problem shumë se natyra e njerëzve është shejtani pak ja hjeshon, po na jem qashtu shqiptar që kqyrim njani tjetrin thonë ky burrë s'po dika me fal, apo ai vetë thotë çfarë me fal po m'kqyrin tjerët e keshin me mu nuk di me fal, ja hjeshon shejtani për mos me ardhë n'xhami, se na s'e kemi ditë. Un kam çepë aty në kemi hi në xhami, po nuk kam ditë me fal në xhami, edhe ju plot qashtu. Mirëpo kemi marrë guximin. Kjo nga njëna anë. E në anën tjetër, e kemi nxanë një islam me plot bidate të mushun. Me plot bidate. Me thonë tash ndryshe shumë herë një islam tradicional. E kupton çka tradicional? Kështu i kena gjetë baballarët tonë kanë punu edhe kaq. Nuk ka në din të Allahut kështu i kena gjetë baballarët tonë. Po n'din të Allahut ka kështu ka thonë Allahu ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi ve sel-lem. Se baballarët tonë kanë mujt me gabu pak me dallashit pak. prej mosdije, prej presionit, prej rrethit, prej pushtetit që kanë pas komunist, Rankoviq, Kralevinë më herët ka qenë mbretëri, këtu e pushtete të rana, shumë të rana, gati një shekull, edhe kanë mujtë ka pak me deviju, po ne nuk guxojna me vazhdu ato gjurmë që kanë vazhdu pleqtë tonë. Po për shembull, m'veti mu n'televizion TV Vali n'Gjilan te shkoj çdo t'ejte drejtpërdrejt atje e këta vllaznia ku më kanë ku shkojë çka. Allahu i shpërbleftë t'Audionurit e qesin edhe në internet drejtpërdrejt, e m'pyti dikush që s'm ka pyt ma ti, apo s'e di. Hoxhë pse me i marrë burri shtat gra. Eudhubillah, kush ka thonë me marrë burri shtatë gra? është pjek ajo fjalë, po pjek te njerëzit. Ai nuk e din se kundërshton ajetin kuranor. Po? Sene sa t'dush, të cilat jenë fut në popull, jenë bo pjesë e fesë, Dohet me luftu sepse dinin dohet me spastru. Ai vetë është i pastër, por zhiblat të cilat i gjuhen me kohë dohet m'ia fshi. Qështu është roli jonë. Me rujt atë çka është dhe m'u mundu me spastru atë çka e ka mlu pluhni nga pak. Këtu është roli i hoxhallarëve. Nëse nuk e çojmë na qit vizion përpara, apo nuk e mbajmë qit vi, ne misionin s'e kemi krye me vend, me ndërgjegje të plotë. E kemë obligim sot se mundësitë i kemë, e kemë lirinë e të shprehurit, Apo s'ban me pre përherë thojt e durve dhe të kamës. A ka kështu që menojnë? Plot ka. Qysh jo, di une se më vesin, këto lloj farë pytje për vakia zotit më vesin. Për atë arsye këto i kam këtu në kry, se m'u kanë pjek në kry, qaq shumë tu më vetë njerëzit. Këto sene, edhe nëse nona m'ka menu qashtu ka pas dalash, Allahu ia faltë, do me i fshi ato, me i hjek, ose dinin islam kur vinë net të mëdha, i madh e i vogël i familjes më le me mojtë islamin. Islamin net të mëdha është e tjera çka ka islami? Çka ka? Me majtë islam ti me net të mëdha, gjenden 2, 3, 4, 5, në qato net, do hallvë, do ku di unë, ëmbëlsinë, natë e madhe sot, tani më masa në çka e në dhe tjera? Çka janë? Ky din kërkon prej neve, prej te çohem në sabah, deri t'bijna me fjetë n'aksham, Dhe prej se t'bohem me dit deri n'vorr. Mu mundu sa mujna nuk e dim. Kjo është me përqindje pastaj. Por mu mundu me jetu me islam si musliman tamam. Mu mundu. Ajo është shumë e rëndësishme. Sikurse që mundohem sot m'ia dhon hakin Ramazanit, por as nuk thojna se kena dhonë hakin tamam. Asë së thëmë, a më tanë thëjnë a se cilë për neve, për po më nëhëm. Gjikës nuk rrimë që a kemi dhanë hakun, për po të njëjtë të në kohë, nuk e përënëve që së për po më nëhëm heqë. Sepse për që omë së fërë, e për rrimë 12 ore, 16 ore, 18 ore, pa hamër, pa pi, e për lodhëm shumë, ta në halet që ashtu të lëtë, për falem namazin akshamit, e për falem të ravitë, Për Allah e kemi dhe e kemi përpjekjen me ia dhënë hakin Ramazanit, a nuk, nuk themi se ia kemi dhënë hakin. Pra dhe fesë krejt. Pejgamberi ka thënë sallallahu alaihi wasallam idha amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum. Kur t'ju urdhëroj juve me kry diçka, kryne sa të mundeni. Shef? Sepse me thanë patjetër do të kishte qenë ngarkesë, s'mundna me bajt. Mirëpo përballë kësajna wa idha nahaytukum an shay'in fantahu Mirëpo kur t'ju ndaloj nga ndonjë send, menjëherë largohni. Kur ta këqyrsh urdhëresën dhe ndalesën në sheriat, gjithmonë ma përpara duhet me i dhanë hap ndalesës se sa me kry farzin. Gjithmonë, te të këqijat, te haramet nuk ka thanë sa të mujsh, këpute, ndërsa te praktikimi përpjetë me shkue, sa të mujsh me u ngjit nalt, pra qekaq mundesh, ke takat, qita bone. Mundesh me mësu grunë tane kaq. Mundesh me mësu një vlla, fëminë tan kaq. Punoni për din sa të mundeni, e kjo sa të mundeni secili pastaj e din vetë sa mundet. Nuk ka nevojë me ia thanë kërkujna. M'u kthy te ka fill, te fillimi edhe njëherë, e kem për obligim të tanë, Me bo çmos qi dinin me jau lanë të rive ma mirë ma fortë sesa që e kemi gjet na sepse tana mundësitë i kem me jau lanë ni din ma të kthjellt ma të fortë ma praktik tana mundësitë dhe kushtet i kem e pastaj këta luten për neve me emrin e Allahut Luten për neve, po edhe neve na vjen sevapi i tyne dhe atyne që punojnë mas tyne që jena bo ne sebep edhe kemi lanë evlad dhe gjeneratë të hajrit, e kemi çelë rrugë të hajrit me mbajt dinin e Allahut Azza wa Jall. Hala kem ditë të vështira. 10 herë na pyetën vllaznia, 10 herë, jeni herë Pra sa sa herë po të qetë biseda e mësim besimit, që është një shtyllë e fortë për me ecë që islami përpara në vendin tonë. Nuk mujna me thonë se kemi bo diçka të fortë përderisa bijve tonë më selin qat landë fetare nëpër shkolla. Nuk mujna me thonë, sepse me xhemat xhamisë E vërtetë që feja ruhet, ama nuk trashet shumë. Nuk depërton në tana segmentet e jetës. Se në xhami ki një pjesë xhematit, edhe atë e ki pakicën, ndërsa nëpër shkolla i ki krejt. E ajo nuk po bohet për një ditë e dy, se njerëzit janë pjekë në komunizëm, Komunizmi ka ra, po kanë metë komunistat. Kanë metë komunistat, na i kemi komunista ata. Asnjë fe s'ta ka në shpirt vetë. A na kokrrën ia jepëm, votën ia jepëm. E pastaj ta lufton dinin. Shumë sene do t'u përpjek për me ndrru. Pra, kemi qillu n'qat kohë, kohë e ligë, Kohë ku kërkon shumë punë. E zakonisht shoqëritë kështu na ka mësuar historia. Zakonisht shoqëritë kur dojnë me kalu prej një faze në një fazë tjetër, qajo gjeneratë vun shumë. E tjerat pastaj e kanë ma lehtë. Gjenerata e pejgamberit e ka pas ma s'zorti, alejhi salatu ve selam. Mas komunizmit kemi qëllu na që jemi shtu krejt. Ata në komunizëm ndoshta kanë pas arsye se s'guxoj e vlla, se ma shkurton guhën komunisti. E unë sot, çka i thom Zotit nesër në ditë kijametit, me këta e me këta e me këta e tjerë, çka i thom Allahut? Çka me i thonë Zotit nesër në ditën e kijametit, Qa mi thonë? Pse s'ke punu e qa ki njerëz me i qitë për Allah për kitë din? Ça me i thonë Zotit? A i kom tut dikujna? Jo. Pse? Se ka një hadith, ai është pak ma i gjanë se sa për me përhap dinin, apo pak ma i ngushtë se. Në ditë kijametit Allahu azze ve xhel e merr robin e vetë, Dhe thotë robi jem, çka të pengoi ty, kur e pe një të keqe, me i thonë kjo është e keqe, çka të pengoi, çka të pengoi, përgjigju Allahut, e pe djalin tan e çikën tane tu bo keq, e vllaun tan e motrën tane, çka të pengon me i thonë, a je n'tokë të Zotit, a je n'veti, a i trend, pik Ramazanit pin ujë, la ilahe illallah, me thonë të lashin mentë, ma mirë konë me konë pa men, ma mirë me konë pa men, i çmendun, se sa me men n'kry me kap njeri gotën n'Ramazan me pi ujë, dhe ti me dalë para Allahut edhe ti me dhonë llogari për këtë din tanë i kena hiset në këtë din barabar s'kem kurgjë ma shumë imam nuk mun dalin njëqind veta se bëhen njëqind zana e zdesh, zdesh, zdesh kush me kanë mëra përpara meqë në islam ka rregull për atë arsye një prin Edhe një milion me kanë përmas n'Qabe, dy milion njerëz, mas një imami falen. Kjo është rregull, por qëta dy milion e në Qabe kanë hise barabar në islam. Edhe qëtu në xhami, pse kem një imam, na përmas njëjtë kem hise në islam, edhe njëjtë kem hise në xhami. Ti çka ke hise ma shumë se unë në islam? Çka kom unë hise ma shumë se sa ti në islam? Çka kom hise? Apo ti çka ki ma pak se sa unë? Mund të jetë përgjegjësia më e madhe, se ku merr një detyrë pak më të ranë, por si obligueshmëri, dhe si hise na bjen të tanëve njëjtë, tanë hisen e kemi njëjtë, n'din të Allahut. E pse ma le veç mu pra? Pse s'um nimon Me çu këtë mision përpara Mos me konë punu Dikush Na sot nuk ishim kanë qëtu Se s'ish kanë kjo objekt hiç Kjo nuk këpi që Nuk pej hazreti Ademit që kjo objekt qëtu Allahu pej qiellit s'e ka zbrit Ka punu dikush që sot muslimanët falin taravitë. Me punu hala më shumë blehet objekti krejt, edhe jet vakuf muslimanëve deri në kiamet. Apo? Edhe pak me punue, e jet vakuf. Vakuf, domethonë jet fi sebilillah. Ti, shkon harrohesh përgjithmonë. E kjo mbetet. Këta që janë inxhiniera të ndërtimtarisë thojnë ke qashë me cement mas tetëdhjetë viteve shndërrohet në guri Kështu thojnë këta Allahu alem duhet me dek një herë të tanë gjenerata na tani me këqyr a bëhet guri ajo Këta thojnë mas tetëdhjetë viteve betoni me hekë shëndrrohet në guri bëhet guri krejt Po le njiqind vjet mas tetëdhjetë dhe qind qind s'ka gajle Pra më bëhet si me konë guri Dhe veç me deshtë Allah me naj tërmet t'ranë Përndryshe kjo jet me qindra vjet vakuf e ty t'shkojnë sevapet në varr. Amo pak kem punu, jo shumë. Kem punu pak pak e kem bo vendin më fal. Me punu hala ma shumë, na po se po, ku ja vlojnë na muslimanë për mas. Asha. Se ne këtë tonë jena n'din të Allahut, azze ve xhel. Edhe për davet t'Allahut. Munohet hoxha i ngrati vetë, munohet i mëson gratë, i mëson fëminë, i mëson burrat, i mëson arrin sukses në më. Po me dashtë Allahu tanë ata me mësu familjet e veta, përhapet shumë ma shumë islami. E kështu me radhë. Pra jetojmë në një kohë vllazni me plot telashe, me plot sfida, kisha me quajtur ashtu, të cilat herë janë edhe shumicën rast janë kundër neve, ani pse kanjëherë na animojnë, si liria e t'shprehurit e do sene, por megjithatë dot me u mundu me dalë me faqe të bardhë para Zotit. Minimumi me kry emanetin përgjegjësinë me hjek pej qafësh, e funi funit zemrat i ka Allahu n'dorë, la ilahe illallah. Zemrat i ka n'dorë, Po kthehna prap te gruaja ti bën çka ke gruan me u mundu me udhëzu, por zemrën e saj Allahu e ka n'dorë. Thom te një haxhi plak, begi i devotshëm. Thash pse s'pe merr gruan n'haxh? I thash një herë, i thash një herë, i thash nja 70 herë. Ju bona zaher bajat. Dikur tha diçka. O s'mujta me bo njeri qe sa vjet bre. Thash ja ja. Te apet te pe marr n'haxh ata. N'e marr n'haxh. Pra, nashta edhe gruja burrin qashtu. Por dot me u përpjek. Me thonë o Zot, kaq kam n'dorë s'kam ma shumë. Kaq kam n'dorë s'kam ma shumë. Nuhi alayhis salam pejgamber i Allahut 950 vjet n'davet gruan e vet s'mujti me pru n'din t'Zotit. Gruaja e Lutit alayhis salam, gruaja n'din nuk i erdh. Ibrahimit alayhis salam, baba i vet n'din nuk i erdh. Nuhit prap atje djali i vet n'din nuk i erdh. Pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam dynjaja u zu n'dorë t'tina mixha i vet nuk i erdh n'din. Zemrat Allahu i ka n'dorë, amo ti sebepin me ba. Mundin me ba. N'mënyrë që kur dalim para Allahut me dal faqebardh, thonë o Allah, Për din tënd kam jetu Për din tënd Edhe dinin tënd e kam pasë në shpirt 24 orë Ka qenë Thuhet Ebu Muslim el-Haulani Njerëzit jetojnë me islam Subhanallah Kur ka vdek e kan pa n'anërr dikush Pra kan pa n'anërr masi ka vdek nja dy dit E dikush prej shokëve tina po i thot, ti po e përmend xhenetin dhe xhehnemin nuk po kan, e po i përmend përkujton vorret e po kan kaq shumë, tha po kaj sepse kam dëgju pejgamberin alejhi selam duke thanë. Vorri është shpia e parë e ahiretit, Nëse këtu e kalon mirë, masanej e ki edhe ma lehtë. Po këtu bon e kalove vështirë, Allahu na rujt, masanej më më zvet, vaj halli, vaj medet. E po kaj se nuk e di këtu kur hi qysh e kam. Osmani, që pejgamberi e ka garantu e ka siguru e, e ka garantu xhenetin, radi Allahu anhu. E kë, kur e shofin këta këtë alimin e vjetër n'andërr, I thojnë qysh e kalove natën e vorrit. Thot pasha zotin erdhën dy persona me m'vetë. N'andërr fjala. Erdhën me m'vetë, kush është zoti yt? Tri pytje. Cila është feja jote dhe kush e pejgamberi yt? Sallallahu aleyhi vësallam. Thot kur më thanë kush është zoti yt, unë ju thashë. A mu po m'vetni cili zoti jem a? A kërkan s'keni gjetë tjetër me vetë veç mu që gjashdhetë vjet unë jetoj me la ilahe illallah dhe përhapi fjalën la ilahe illallah njëzet e katër orë. Mu po m'vetni, kush ë zoti jem? Thotë melaqet njana tjetrës e po mirë e ka. Qashtu është? Si kur kanë ardhë melaqet me vetë Omerin, cili është zoti yt, ato shkojnë te çdo njeri, se kanë urdhër prej Allahut. Omeri ka thonë, e ti, cili është zoti yt? Se ka pritë në përgjigje, se ka po kan po ju, kan e adhuroni ju, cili është zoti juv? Ia hjek gajlen, mërzinë, ia merr shpirtin lehtë edhe jep myzhde, se më nuk ka frikë dhe mërzi për juve. Kodra dhe male nuk ka më, për juve ka veç rafsh. Pse ke punu për qit ditë ti zotni? Ka ikë koha m'duket. Po, po, po, ka i matë, po. gjysë matë. Allahu na forcoftë inshallah në këtë din o vllazni. E na bëftë me dashtë këtë din. E me punu për këtë din. Se vallahi, o po kënaqem me këtë din. Dhe ma të lumtur se muslimanët në botë nuk ka. Wallahi nuk ka lumturi në pasuri. Tu ardhë rrugës në aeroplan, mora libër me veti, thashë të më qëllon se po akia vonohen dhe u vonua u vonua aeroplani e lexova deri në fund krejt. I kishte pru disa shembuj për lumturi me ta knaq shpirtin. E kishte pru një miliarder grek. Multimilioner. Kqyre te ky nëse mendon që, që është lumturia në pasuri. Vdes ai, ndahet prej grus, grun e kish pas t'dytën gruan e Kenedit kryetarit amerikan të moçëm. Dhe e len një çikë Dhe çika e trashigon Krejt atë pasuni t'babës Me grun e babës bashkë Krejt atë pasuni e trashigon E pastaj tregojke çika që shë nuk ka mujt me bo rahat Shko marto me italian, shko me një francez Edhe tu thonë, o, oh, krejt paret i jep, jem tu lyp diçka Çka është një lumturi me gjetë S'ka knaqësi Nuk, knaqësia në pare, nuk është. As në pozitë, knaqësia është në din të Allahut. Me din të Allahut njeri është i lumtun. Lumturi të vërtetë në ka kërkon. S'ka. Përpos, lumturia e vërtetë është me din të Allahut. E ne kënaqem muslimët me din të Allahut. ka qenë një fukara para pak mujve ka vdek Allahu e pastë mëshiruar xhemat i jem aty në Prishtinë unë pej tina merrsha ders ibret sa herë m'thirrke n'telefon ma shtojke imanin edhe më thirrke për çdo ditë gati fukara i dek deri që aty ja mur Allahu shnetin pasuni sen dynjaje asnji as kurgjo E kur e vetsha si je, o knaqëm thojke me Allahun, o knaqëm me Allahun. Pasha një Zot qat mërzi që e kisha ma hiqke, si me dorë. I lumtun, e krenar me islam, la ilahe illa Allah. E thojke t'vllaznive t'shokve, a s'i vjen marre m'u anku juve, a s'i vjen marre prej Allahut, me thonë o Zot jam smutë, Ose o Zot s'e kam këta s'e kam këta, marre me t'ardh pej Zotit, o knaqem me këtë din, a për veti sen dynjat, erdh dimni deke mërdhi s'kish dru, m'u nxe, sen, po imanin në trup, e i knaqun me Zotin, Jeton i lumtur. Sa muslimanët në botë, nuk kanë iftar çka me hangër. Na tepron ushqime, tepron sigurisht, gjithmonë tepron, na prej shpijat tona, tana të mirat e Allahut. Abdurrahman bin Aufi ka qenë sahab i pejgamerit radiallahu anhu, Pej sahabëve ma të mëdhej, po edhe ma të pasun. E njëherë ma vonë pak pas vdekjes pejgamberit e Bubekër e të Osmanit, ja bin një nukë shumë si kënë nasat, edhe ja bin bukën shërbtori, tashë edhe shërbtor, shumë i pasun. Kur ja bin bukën iftar, nalet e kujtohet, i bjen n'men për pejgamberin alejhi selam për Ebu Bekrin për Omerin se sa ka sa herë kanë pas barkun thatë se sa herë është ras ka ardh koha e iftarit nuk kanë pas as me shtru sofër kurgjo me çka ban iftar edhe ja nis e kan thotë o Zot ata shokët e mi që kanë qenë ma të mirë se unë Sa her është ka ardh koha e iftarit nuk kanë pas çka me shti në gojë kurgjo e unë sot i kam tana kto të mira e nuk pe di kuku për mue a Allahu të mirat e ahiretit m'i ka qit n'këtë dynja mos po m'lan në ahiret kurgjo a nuk e di çka ka nda Zoti me neve që na ka dhanë këto të mira e ja nis e kan edhe thotë hiqma bukën se s'muj e ha O Allah dhe s'e shtin n'gojë E qe E Allahu na ka dhanë të mira Dhe sa muslimanët në botë Sot nuk kanë sofër sa me shtru në iftar vllazni Nuk kanë Po n'anën tjetër I sheh të lumtun me veti Elhamdulillah prej Allahut Islami i ban të lumtun As s'e mytin veten, as s'ka aty me u da përditë me grue, me burrë, me thmijë, me prish qysh asht nëpër Evropë. Të lumtun, razi me veti, të knaqun deri qatje. Me islam, elhamdulillah që Allahu na ka nderu me këtë islam. O Zot elhamdulillah që jena musliman se qysh thashë edhe ma heret, mos e qendis, mos me na kanë drejtu Allahu, kishim qenë sikurse njerëzt tjerë, e që na ke zgjedh neve. A, a ka men? I blokohet truni. Shih për çdo gja njeri shkon e i lutet Budës atje. Isa ka, ka shku puna e tina. I lutet njeri Isaut alejhi selam. A njerëzit i bojnë dua. Ue ma ektherun-nasi ue leu haraste bi mu'minin ka thanë Allahu, shumica e njerëzve nuk janë musliman. E njani, njani e kaluar më duket, Në TV Vali Gjilan prap më pyeti tha janë 2 miliard musliman. Po. Po bota i ka 6 miliard. Po. E ku shkojnë kta 4 miliard? Qysh ku shkojnë? Edhe po vet ku shkojnë? Midis xhehnemit. La ilahe illallah, ku kanë me shku ata? Kujdes me këtë fjalë, hoxhë, midis xhehnemit. Midis xhehnemit. Se xhehnemi vllazni nuk ka skaj. Ashtu është xhehnemi? Edhe thuj midis xhehnemit se po të heq. Thash la ilahe illa Allah. A po mendon se 4 miliard njerëz nuk i nxen zjarmi i xhehnemit. Unë s'e kom dert me 4 miliard. Unë kom dert veç 2 miliard muslimon. Sa prej tyne kan me hi aty me shku me ta bashkë n'xhehnem. Na ka rrok ky dert ma shumë, dert e dert janë personalë. E Allahu i drejtohet xhehenemit që e ka krijesë të veten. Dhe në atë kohë, në atë ditë e ndijnë krejt krijesat e Zotit, kah i thot Allahu xhehenemit a u mbushe. Nuk ka thonë i them xhenetit a u mbushe, se xheneti jet thatë. Për atë arsye ka hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam se Allahu fut në xhenet robt e vet sa don fut në xhenet fut në xhenet tani edhe ata që ka shti në xhehnem që kanë vdek me la ilahe illallah i nxjerr i nxjerr i nxjerr i nxjerr pej xhehnemit derisa ta nxjerr njeriun e fundit i cili e ka pas sa një grimc iman sa një thërmi t'vogël në zemrën e tij në shpirtin e tij e nxjerr pej xhehnemit Allahu alem mas sa viteve Dhe nuk mbetet në xhehnem asnjë njeri i cili ndonjëherë në këtë dynja ka thënë la ilahe illallah, por krejt janë qufarë për gjithmonë dhe ende mbetet n'xhenet vend thatë, thatë, thatë sa dush se Allah për xhenetin ka thonë sa herë në Kuran ardhuha semavatu vel ard gjërësia e tyre sa qiejt dhe toka e Allahu junshiu khalqen akhar krijon Allah krijesa t'reja Aty për aty në xhenet dhe i fut në xhenet. Për m'i mush venat se jesin thatë. Dhe xheneti nuk është si kjo dynja la ilahe illa Allah. Po qa është kjo botë me këtë gjithësi krejt. Ndërsa për xhehnem po thot atje a u mushe. E xhehnemi thot, a ka më o Zot? A ka më? Pra m'i prufsh edhe ata t'xhenetit krejt, unë kom m'i zanë kuku për neve. Po, m'i prufsh edhe krejt xhenetit këtu, kom m'i zanë edhe mbetet vend hale. 999 e nëntëdhjetë e nëntë hadith i vërtetë shkojnë në xhehnem një shkon në xhenet la ilaha illallah po. puna shumë serioze tepër serioze e m'u kthy asaj që thash pak më heret mos me kon e mira e Allahut s'e di qysh ishum kanë si këta tjerët që veç hanë e pinë Ditë kalojnë, vjetë shkojnë, famat bjen, paret harxhohen, pa po në shtofshin, ta çon Allahu ni smundje, të rrengë, a te ni sheqer a naj kancer a naj tension a, dhe veç kqyr të mirat e zotit me sy, s'un han asnjë, ta i ta çon Allahu ni grue të i përmit, të vran të bënë, të shanë, të mallkon, të nëmë, djali qashtu, fmija qashtu, a ti je milioner, një far kohe ke një far bosi, as s'të fermat kërkush, sa je gjallë hala, Hala sa je gjall s't fermasin A ka dal ka dal Se ka marrë vdek a ta në shetë qatë gjam Ka lan dynjaja Kjo dynja ka lan La ilahe illallah Sa ka hangër kjo tok Sa njeriun e ka hangër kjo tok Sa zullumqarin e të mirë t'keqin I ka hangër kjo tok Edhe neve na han me emrin Allah Wallahi dhe neve na han kjo tok, edhe nuk metet kurkun gjurm n'këtë dynja, pra po them lumt na lum që jena musliman, lumt na lum që jena musliman, lumt na lum që jena musliman. Allahu na forcoft këtë din ja Rabbi, e na bëft me tu me këtë islam, të kënaqtu me këtë din e falënderojmë Allahun shumë o Zot. Elhamdulillah për teje që na ke drejtue, e ke na na ke udhëzue, e na ke zbrit Kur'anin, na ke dërgu pejgamber alayhi salatu wassalam, e na ka çel sytë ai pejgamber Alejhi selatu ve selam e dina me adhuru Zotin hak, as nuk kem një një një grimc dyshimi se Ramazani është hake, se namazi është hake, se po agjërojmë badihava, haj zot më se bere estagfirullah, na me agjëru badihava, a me fal badihava, por agjërojmë për Allahun, falem për Allahun, jetojmë për Allahun azza wa jall dhe shumë jemi të bindur se mëshira e Allahut nuk ka me munguar me emrin e Zotit, pasi që na po përpiqemi me emrin e Allahut, Dhe prapë ndër po them, nuk pretendojna se jena tu bo ku me ditë sa për din, edhe nuk muna me bë, nuk jema asi burra të fortë, jem të lig. Jemi të lig, por megjithate e lusim Allah me mëshirën e vet, me na mëshiru, e Allah ka premtue se rahmetin e vet na ka tregue ka nda në 99 në 100 pjesë, 99 pjesë apo 99 hise të rahmetit mëshirës vet i ka rujt në ahiret, një hise apo një pjesë të rahmetit vet, mëshirës vet, e ka zbritur në këtë dynja, e me qatë hise, ka thënë pejgamberi Alejhi Selatu ve Selam, mëshirohen njerëzit, sa që edhe lopa e çon kamën nuk e shkel të voglin e vet, nuk e shkel pej rahmetit zotit, prej që asaj hise pjesës të rahmetit, Allah që ka zbrit zoti n'tok, me qatë hise të rahmetit, edhe qafiri han e pin, e i miri, e i keqi, e hajvani, e insani, e peshku në detë atje, e insekti n'fund atje n'përbiran n'dhe, me qat hise të rahmetit Allahut azze ve xhel, me njo, e nandhet' e nan i ka rujt Allahu për neve në xhenet, n'ahiret, kur dalim para Allahut azze ve xhel, Allahu na mëshiroft ja Rabbel Alamin. Sa të jem n'kët dynja mos na lash me ran harame, e na ruaj prej fesahat të liga, Pej veprave të liga, na mundësoftë Allah me vdek me fjalën La ilahe illa Allah, e na ndriçoftë Allah vorrin ja rabel alemin të tanve, e na bëftë bashqe xhenetit vorrin ja rabel alemin, e na lehtësoftë llogarinë kur dalim para Allahut azze ve xhel, Allah inshalla na ngjall me ftyra t'bardha ja rabel alemin, e na jep librin dorën e djathtë, e na lehtëson Allah llogarinë, E vetmja gja që na mujmë me i thonë doktorit Xhezakallahu hajr Allahi e shpërbleft e, Ka dashtë Allahi që popullata jonë Ta ketë një njeri i cili shembulli këtij si shembulli detit Estagfirullah. Shko merr uj n'ta, a shterret najherë, nuk shterret asnjiherë. Ilmin dituria, doktori që ka Allahi xhelle shanuhu, e rujtë. Edhe ama une, para 4 muje, 4-5 muje, për afërsisht, jemi kan një turne me doktorin, thujse në krejtë Evropën, një dhet ditë dhja, Edhe ka kam shku, ju kam thonë vllaznive që Zoti i shpërbleft, i shpërbleft krejtve që na kanë prit si jo ma mirë. Si e kena nis në Itali, e në Zvicër, e në Gjermani, e në Danimarkë, e në Suedi, na kanë prit si është ma mirë. Po ajo çka ju kam thonë krejtve, po kam qef me thonë edhe tash në xhami, këtu në xhami temën, xhaminë temën, unë e po shërbej, Mi thonë xhematit tem, ju thonë edhe juve të nderuar musafirë. Kjo prezencë e juja dëshmon nderin, respektin çka juve i bëni diturisë, sefte diturisë, pastaj personalitetit doktorit. E ama nuk është e thonme që na ta nderojmë edhe ta respektojmë veç. Doktori një herë kaloi një periudhë shumë shumë të vështirë. Në Kosovë ka kalu një periudhë shumë të vështirë. Shumë vështirë periudhë politikisht, ta, ta qujmë ashtu politikisht. Pra, ishte asisoj periudha që me të vërtet një bllokazh mundoheshin gjitha mediat e shumë, shumë politikanë për me i bon, për me largu nga skema. Po deshti Allahi, Allahi ka thanë, këta mundohen me shu dritën e Allahit, Allahi e shton dritën. Ha? Deshti Allahi edhe doktori nuk u ndal, po elhamdulillah dhe xhematin e ka pas mbrojtje. E na duhet me ia dhan këtu fjalën doktorit, doktor, ti na thush neve një zanë, neve pronë ta kemi, midis Prishtinës. A e jem vraqëm na Me, me iu dasht doktorit midis Prishtinës, a muj me shku na Vallahi po ma bile bile Kaiherë shpenzimet për Prishtinën Ma lirë së sa me ardh pi Valisit A ti i ke shpenzu për 600 franga Me shku me ardh E Zoti e rujt na duhet të mësohemi dijetarët tanë t'i nderojmë, t'i respektojmë. E në këtë rast doktorin Zoti e shpërbleftë. E ngojsh me studentët, pika ky që i ka deportu me të vërtet e largun nga Universiteti Islamik. Dojnë me shu dritën e Allahit ju hini në fakultete shkencore okej. T'po i merr studentët e studenteshat edhe po ju jep sot mësim. Po ju jep ilmin. Ha? Në xhami është blloku xhamia se dojnë me riparu një, një vjet po po bëhet gati. Midis qendrës në Prishtinë po po fal xhumanë. Lidin, fush. Ha? Në media, në televizore, edhe këto, Kur e qesin pi punës a ta jep shefi rogën A a ta jep rrogën shefi kur qet dikush pi punës A E këto kush bën rahmet Do vetë me bo kush bën rahmet u ka gjithë nja E ju në të mësoni Të bëjmë dua Allahi e rujt E po të njëjtën gja kërkojmë edhe pi doktorit me bo dua edhe për neve Inshallah Allahi Xhelleshanuhu e shpërblen Po me të vërtet doktori ka nevojën tonë Ka nevojën tonë t'i rrimë për pjekje Kaiherë kur shkojmë Nuk e di a keni pas rastin dikush kur shkoni në vendlindje atje me shku Me pa në Prishtinë çfarë pritje ta bon E na po mundohemi me prit kah me pritjen tonë tonë ashtu ka bojmë, por është mirë me kujtu doktorin herë pas herë, ai televizori së disa mijë euro kushton në vit për mi thonë njerëzve një ligjëratë. Ata studentët duhet me u thirrë me u shtru iftar, iftar për politikanë ka pas parmbrëmë para 2-3 dite, për krejt politikanë ka shtru iftar. E kush që ta vllaznia, këta e bajnë. E që kjo është dhia, që kjo është, është islami. Para së është e pytja, a mund me bo davet njëkush ka s'e njeh Kur'anin, edhe synetin, qysh mund me bo davet? A pa që, që shu qëtën parë në tavlin që qaj davetin? Krejt davet që e xhami i shala botë ku bëmët atje? Krejt njerëz që kanë me falë namaz qaty, ti e bo se vetë davet gjiti? Edhe në këtë rast, na i rrim gati doktorit, doktor Shaki, më në, më në thotë në telefon, qit hall e kam një kamerë, për po më duhet, në qit kamerë mund zohë me avanë. Ha? Një kompjuter, pëse, pëse, na i rrim gati doktorit e qikjo është daveti. Munesh edhe pa njoftë Kur'anin, edhe pa njoftë synetin, e njëfë xhepin, la vemë, edhe po bon davet e Allahi të shpërbleftë,